انشروا البشرى جميعا وانثروا أغلى الورود السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اینجا خراسان است دا خراسان ده بس خراساندن است شنونده های رادیو صدای خلافت به بخش دری برنامه ما خوش آمدید حال توجه شما را جلب می داریم به داشته های امروزی وارفعوا التكبير دوما واهتفوا أحلى نشيد الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر ما وتمام جهانيان جهانیان صبح را الله بشب رساني دي وحمد زان الله است هيج معبودي بجز الله كي يقطع و شريكي ندارد وجود ندارد پادشاہی و حمد فقط از آن اوست و او بر هر چیز قادر است الهی من خیر آن چی در این شب است و خیر آن چی بعد از آن است را از تو می طلبم و اشر آن چی که در این شب و ما بعد آن وجود دارد به تو پناه می برم الهی من از تنبلی و بدیهای پیری به تو پنامی بر بار الها من از عذاب دوزخ و عذاب قبر به تو پنامی بر لحظات خبری سرای خلافه گزارش های همه جانبه از فعالیت ها و پیشروی های دولت اسلامی در تمام جهان لحظات خبری سرای خلافت شما را از حقایق و معلومات تازه و دقیق با خبر می سازد و از تبلیغات دروغین رسانه های غربی پرده بر می دارد لحظات خبری سرای خلافت السلام علیکم و رحمت الله و برکاته شنوندگان مسلمان و مؤمن رادیو صدای خلافت به بخش خبری ما خوش آمدید با امید اینکه روزهای ماه مبارک رمضان را به خوبی سپری نمایید امروز پنجشنبه 11 رمضان سال 1437 هجری قمری توجه شما را جلب می به آخرین تحولات و پیشروی های دولت اسلامی نخست سرخط چند خبر بیش از 50 کشته از نیروهای نظام سوری در شمال شرق تدمر حلاکت یک افسر حکومت یمن در شهر عدن درگیری ها در فلوجه هنوز هم جریان دارد و ده عسکر کردی در شهر مینبیچ کشته شدند نشيد الربا ودرب القتال طريق الحياة فبين اقتحام يبيد الطغاة وفي مصدر جميل صدا و این هم مشروع خبرها نیروهای نظام سوری حوالی دیروز تلفات بزرگی را در جاده تدمر سخنه متقبل شدند این تلفات پس از آن به نیروهای دشمن وارد گردید که تلاش آنها برای بازپسگیری میدان آراک در شمال شرقی شهر تدمور به ناکامی انجامید یک منبع نظامی به خبرگزاری اماق گفته است که نیروهای دولت اسلامی پیشروی ارتش سوریه را در نزدیک میدان آراک متوقف نمودند خبر می افزاید که در این درگیری یک اراده تانک و یک پوش با موشک هدایت شونده از بین رفته است در همین حال یک حمله کننده استشادی موازی همین نیروها را در محلی آماش قرار داد که در آن متمرکز شده بودند در نتیجه این حمله 27 نوسری کشته شدند پس از وقوع این حمله استشادی نیروهای دولت اسلامی توانستند براحتی بر موازی نوسری ها مسلط شوند همچنان در این محل سی عسکر نوسری به اسارت آمده است خبر می که در تمام این حملات 59 عسکر نوسری به حلاکت رسیدند مجاهدین دولت اسلامی در تازه ترین حملاتشان یک افسر بلند رتبه حکومت یمن را در شهر عدن به هلاکت رسانیدند. منابع خبری دولت اسلامی کلیپ های تصویری را از مناطق بوریشه و زنکوره در شمال غرب رمادی به نشر رساندند. این دو منطقه که از بزرگترین مناطق رمادی می باشد درست پیش به دست شیران دولت اسلامی افتید. این کلیپی ویدیویی پس از آن به نشر رسیده که نیروهای رافضی تصاویر قدیمی را از این مناطق به نشر رسانده ادعا نمودند که دوباره بر این مناطق تسلط یافتند در همین حال یک خبری دیگر میگوید که مجاهدین دولت اسلامی بر منطقه بوجلیب نیز تسلط یافتند یک حمله کننده استشادی با استفاده از کمربند انفجاری بر پاسگاه بازرسی ارتش عراق در ناحیه یوسفیه واقع در جنوب بغداد حمله کرد خبر میافزاید که در این حمله شماری از پلیس عراق کشته شدند تازه ترین ها از فلوجه میرساند که دو حمله کننده استشادی دو تجمع جداگانه نیروهای عراقی را در نزدیک صد نعیمیه واقع در جنوب فلوجه هدف قرار دادند در همین حال یک خبر دیگر از این شهر است که پنج اراده تانک ام بی و یک بلدوزر نیروهای عراقی در جریان درگیری ها در نزدیک آمریه از بین رفته است خبرها از شام میرساند که حوالی دیروز مجاهدین دولت اسلامی کاروان نیروهای کردی را در روستای کانال شیخ تباش در جنوب غرب شهر منبیچ آماج یک حمله کمین قرار دادند در اثر آتشباری های چند ساعته در این محل ده اسکری کرده کشته شدند درگیری ها در شهر سیرت لیبیا همچنان جریان دارد خبرها میگوید که 500 اسکری آمریکایی در کنار شیب نظامیان فجر لیبی مصروف جنگ علیه دولت اسلامی اند این بود آخرین تحولات و پیشروی های دولت اسلامی از توجهتان جهان سپاس صليل الصوارم نشيد الأباء ودرب القتال طريق الحياة فبين اقتحام يبيد الطغاة ويقيم صلاة جميل صدى صليل الصوارم قيام وحجات وحجات شنونده های گرامی رادیو صدای خلافت السلام علیکم و رحمت الله و برکاته شما را به برنامه قیام و حجت خوش آمدید میگم برادران گرامی بر شما معلوم است که در روزهای نزدیک عملیات انجام داده شد در امریکا عمر متین برادر عملیات را انجام داد که سبب خوشنودی تمام مسلمان ها گردید خب فعلا در برنامه ما شیخ صاحب ابو خالد ابو حمزه خراسانی و استاد عبدالله خراسانی قرار دارن از ایشان میپرسیم در رابطه به عمر متین برادر که از نگاه اسلام ای عملیات چی حکم داره و نظریات و افکار مردم در این رابطه چی است شیخ صاحب برادر مرد ما عمر متین که عملیات انغماسی را در قلب امریکا انجام داد که مسلمان ها خوشحال و کفار غمگین شدند از نظر اسلام عملیات چی حکم داره؟ بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله ناصر المؤمنین الموحدین مذل الكفار والمنافقین والصلاة والسلام على إمام المجاهدين محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة خشاب آلي ومرمتين رحمه الله جوان مردك عزت وشرف اسلام را براي مسلمان ها دوباره اعاده کرد در دین الله متعال و سنت عادی الله متعال این است که از امتهای گذشته گرفته تا به روز قیامت جوان مردانی می آیند که اسلام را و به مسلمان ها عزت و شرف را اعاده می کنند مثلا در امتهای گذشته رجل مؤمن است که الله متعال از آن رجل مؤمن حکایت می کند و قال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانه یک مرد مؤمنی بود در عصر و عهد موسی علیه السلام که حق را اشکار کرد و در برابر فرعون و فرعونی ها بپا استاد و از موسی علیه السلام و از دین الله متعال دفاع کرد و الله متعال آن شخص را عزت داد کتاب امروز در قرآن کریم از آن شخص حکایت می شود و همچنان در عصر رسول الله صلی الله علیه و سلم جوانان یا جوان مردانی وجود داشتند به مانند عمر بن الخطاب رضی الله عنه که پیش از اسلام یعنی در جاهلیت هم با عزت بودند و وقتی که به اسلام داخل شدند الله متعال از عزت قبلی کرده عزت بشر به آنها نصیب کرد و به مانند حمزه رضی الله عنه سید الشهدا و امثال آنها مانند معاویه رضی الله عنهم و در عصر حاضر جوانانی چون سعيد كواتشي رحمه الله وشريف كواتشي رحمه الله الله متعال أزين دو جوان مرد رازي باشد أشخاص كي خون وجان خدرا فدا إسلام کردن و عملیات استشهادی خود را یا انغماسی خود را بالای دفتر شارلی ابدو لعنت الله علیه انجام دادند وقتی که از این دفتر می برآمدند و انتقمنا للنبی محمد صلى الله عليه وسلم انتقمنا للنبی محمد صلى الله عليه وسلم سلم و انتقام محمد صلى الله عليه وسلم رازي را از مشرکین و کفار گرفتیم ما انتقام محمد صلی الله عليه وسلم را گرفتیم و براستی گرفتند و در این روزهای قریب شخصی به عمر متین رحمه الله باز هم یک عملیات استشهادی را در قلب امریکا انجام دادن الله متعال راضی باشد از این جوان مرد جوانی که خود را فدای اسلام کرد عملیاتی که این جوان انجام داد آیا از نظر اسلام یک جنبه شرعی دارد یا خیر ورد بالای علمای سویی که عملیات های استشهادی و عملیات های انغماسی مجاهدین را رد میکنند و ای را یک به یک عملیات انتحاری نامگذاری کردن برادرای محترم در ابتدا باید بفهمیم در هر عصر علمای سوی وجود دارن از وقت صحابه تا به امروز در وقت صحابه به او علمایی که درباری بودن علمای سوء میگفتن و تا به امروز علما موجود هستند مثلا عبدالله ابن المبارک رحمه الله میفرماید وهل افسد الدین الا الملوك وأحبار سوء ورهبانها دین الله متعال را که فاسد کرده است پادشاها و همچنان و احبار سوء علمای سوء و رهبانها و همچنان پیرها و عبدان سوء این سه جماعت کسانان هستند که دین الله متعال را فاسد ساختند اینال وقتی که عصر صحابه از عصر تابعین از علمای سو خالی نبودند عصر ما شما به طریق اولا از علمای سو خالی نیست درباره عملیات انغماسی یا عملیاتی را که برادر محترم ما عمر متین رحمه الله انجام داده است باید گفت الله متعال در قرآن کریم سورة البقره می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد الله متعال می فرماید در میان یا از جمله مردمها کسانانی هستند یشری نفسه ابتغاء مرضات الله که جان و نفس خود را به طلب و خوشنودی و رضامندی الله متعال شخصی که بخاطر دین الله متعال و به عزت و شرف اسلام جان خود را فدا می کند علما می که عملیات استشهادی و عملیات انغماسی ای به خاطر کدام مقصد دنیوی نیست وقتی که عمل یا خودکشی به خاطر مقصد دنیوی باشد در لغت عربی به او انتحار گفته می شود اما وقتی که مقصد و هدف تنها عزت و شرف اسلام باشد و رضامندی الله متعال باشد ای انتحاری نیست ای یک عملیات استشهادی است و یا عملیات انغماسی است استشهادی در اصل لغت عربی به معنای طلب شهادت درباره جایز بودن و مسنون بودن عملیات استشهادی و یا حتی در عصر حاضر لازم بودن عملیات استشهادی نصوص زیادی از قرآن و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم موجود است که دلالت بر جایز بودن عملیات استشهادی و یا عملیات انغماسی می کند از جمله دلایلی که ذکر کردم یکی میایت مذکور بود در تفسیر از آیات قرآن کریم علامه ابن کثیر رحمه الله می فرماید که قرآن کریم در مورد هر آن مجاهدی که بخاطر خاطر دین الله متعال خود را پیش می کند و پیکار می کند در مورد آن شخص نازل شده است الله متعال درباره از افراد می فرماید که در میان مسلمان ها و مردم ها کسانان هستند که به خاطر دین و به خاطر رضای الله متعال خود را فدا میکنند درباره سبب نزول آیت قرآن کریم روایت صحیب رضی الله عنه را ذکر کردن که صهیب رضی الله عنه وقتی که میخواست از مکه به طرف مدینه هجرت بکند مشرکین به صهیب رضی الله عنه گفتند که تو وقتی داخل مکه شدی مال و مطاعی نداشتی امروز در مکه مال و دارایی را یافتید و عزتمند شدی امروز وقتی که تو میخوای از مکه برای باید مال و متاع خود را به اینجا بگذاری و بعد از او بری به طرف مدینه منوره هجرت بکنید این بخاطر دین الله متعال و بخاطر جهاد مال و متاع خود و خانه خود را گذاشت و به طرف مدینه منوره هجرت کرد و در سنت رسول الله و اقوال صحابه رضوان الله علیهم اجمعین بعضی اثرات موجود است که دلالت بر مسنون بودن عملیات نجماسی کند انس رضی الله عنه گوید که کاکای ما انس ابن النضر رضی الله عنه در غزوه بدر اشتراک نکرده بود و غایب بود از غزوه بدر و پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم آمد و به رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که من در غزوه بدر و در معرکه بدر غایب بودم و اشتراک نکرده بودم و جنگ دیگری که با مشرکین رخ میدهد انشاءالله ما اراده ازیر دارم که در برابر مشرکین باید بجنگم و کار را انجام میدهم که الله متعال به او میفهمد وقتی که غزوه احد رسید انس بن النضر رضی الله عنه اراده کرد به که بالای صف مشرکین و کفار یک عملیات انغماسی را انجام بدهد و وقتی که رفت به طرف صف مشركين دروي انس بن النضر رضي الله عنه سعد بن معاذ رضي الله عنه آمد وباء انس بن النضر رضي الله عنه براي سعد بن معاذ رضي الله عنه فرمود يا سعد بن معاذ أي سعد بن معاذ إني اجد ريحها من جبل احد يقينا مبوي جنترا را كوي احد میابم وسعد بن معاذ رضي الله عنه مي فرمایا ما استطعت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ رضي الله عنه فرمود كي او چیزی انس بن النضر انجام داد رضي الله عنه كي داخل صف مشركين شد ويقع عمليات عملیات انجام داد ما استطعت إكار منا ميتانستم نمیتانستم زير منا دارم يعني يقع عمليات بصار بزرگ أنس بن النضر رضي الله عنه أن جمدر وأنس بن مالك رضي الله عنه مي فرمات كي أنس بن النضر وقت كي جسد يزول ما پيدا كريم چيزي كم أشتاد ضربات شمشير بالاي بدن زده شده بود الصرف المشركين وما قمان ذات مي كريم كالله متعال يأت قرآن كريم راك نازل کرده درباري أنس بن النضر نازل كرداس من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا وأسر ديگري از عمير الأنصاري رضي الله عنه أنس رضي الله عنه مي فرماد كي رسول الله صلى الله عليه وسلم در غزوي بدر فرمود وقت كي غزوي بدر رخ ميدان قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض برخي زيد بطرف جنت و بغهايكي مساحات و اندازيان با مانند آسمان و زمين است عمير الانصاري رضي الله عنه يك صحابي مشهور است الله متعال از رازي باشد فرمود جنت هایی که مساحت آن به اندازه آسمان و زمین است به رسول الله فرمود تعجب آور گفت رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود بله عمیر الانصاری رضی الله عنه فرمود واه واه رسول الله صلی الله علیه و سلم به عمر گفت میگه چی چیز باعث شد که شما این سخن را به زبان خود آوردید به عمر گفت رضی الله عنه عمر رضی الله عنه گفت که امید ازیر دارم که الله متعال مرا از اهل زمین مردم و از اهل جنت بسازد و چند خرمای امرای عمر رضی الله عنه بود و با خوردن ازو شروع کرد و بعد از او خرماهای دیگر را به زمین انداخت و گفت که وقت مرا و این زندگی مرا طولانی می سازدی خوردن خورما و بار به زمین انداخت و به طرف صف کفار رفت تا آن وقتی که شهید شد رضی الله عنه و اثر سوم حدیث برا ابن عازب است رضی الله عنه شخصی آمد پیش برا ابن عازب رضی الله عنه و برا ابن عازب رضی الله عنه فرمود میگه ما وقتی که برم بالای یک جماعت یک هزار نفری مشرکین حمله بکنم آیا ما خود را به هلاکت انداختم برا ابن عذب رضی الله عنه فرمود خیر هلاکت این است که یک شخص گناه بکند و بعد از او خودکشی بکند و بعد از او بگوید که الله متعال مرا نمی اما این حلاکت نیست این شهادت است از الله متعال می خواهیم که تمام اعمال ما را به دربار خود قبول بکند و خصوصا عملیات استشهادی را که برادر محترم ما عمر متین رحمه الله انجام داده است او را به دربار خود قبول بکند عملیاتی که قلبهای مؤمنین و موحدین را خوش ساخت و برای هر مؤمن و شخص موحد لازم است که به خاطر شکرانگی الله متعال باید سجده بکند و قصد عملیات انغماسی در برابر کفار را بکنند جزاک الله خیر شیخ صاحب از که برای ما در رابطه به عملیات انغماسی معلومات های را ارائه کردین ما فهمیدیم که الحمدلله در اسلام چنین عملیات جایز است به خاطر که صحابه هم عملیات انجام دادن و امروز کدام برادرایی که در میان کفار همین عملیات انغماسی را انجام میتن واقعا که اینها پیروان اونمو صحابه هستند ابشر یا تاریخ الفخری غرد یا طیر الانشاد خلافت خانه امن مسلمانان است خلافت محافظ اسلام است خلافت خار چشم برای فاسق مشرک مرتد منافق و همه کفار است پس ای کسی که ادعای مسلمان بودن را داری ای کسی که ادعای اسلام و جهاد را داری هوشیار باش مفکر باش مدبر باش مبادا فریب اللهای را بخوری که مانند خر کتابها را به پشت انداختند مبادا فریب اللهای را بخوری که مشاورین حکام تواغیتند مبادا فریب اللهای را بخوری که زیر چتر تاغوت به نام احزاب اسلامی مردم را به گمراهی دعوت می دهند مردم را به مذهب سیکولار دعوت می دهند مردم را به بهانه های مختلف از جهاد منع می کنند پس فکر کن ای کسی که از این ملاهای دین فروش فتوا میگیری ایشان را که آنها مجاهدند یا سیکولار پس عجله کن مبادا به مرگ جاهلیت بمیری مبادا از این نعمت که خلافت از محروم شوی المسلم بر مفتاح بیا در میدان های گرم نبرد و کارزار بر علیه همه کفار و مرتدین بجنگ و دین الله را در سرزمین الله حاکم کن وله الآداب تميزه يرفعه بالخلق سحاب يأمر بالمعروف وينهى عن منكر فعل تواب عن خب، از استاد حمزه خراسانی میپرسیم که عملیات را که عمر متین رحمه الله انجام داد عکس عمل مردم در مقابل برادر ما چی بوده و این عملیات چقدر تاثیر در جامعه گذاشت به قول شخص اندانی حفظه الله که فرمایه اگر کفار راه اجرت به شما بند شما دروازه های جهاد در شان در ملکشان در بروی برویشان باز کنین عمل که برادر قهرمان شهید ما عمر متین انجام داد یک عمل الغماسی بوده که شخص ابو خالد حفظه الله جنبه اسلامی را کاملا بیان کرد مطابق قرآن و سنت رسول الله صلی الله علیه و این عمل نیک را که برادر مؤمن و مجاهد و شهید ما انجام داد این به تمام امت مسلمه تبریک میگم این عمل را که انجام داد یک هشدار بزرگ به تمام کفار و هم پیمانانشان بود که خواب و آرام و راحتشان ازشان گرفت و زندگی مرفع و آزاد آسایشی کفار و هم پیمانانشان بر خاک و نابودی مبدل ساخت و این عمل الغماسی را که برادرمان عمر متین انجام داد یک انتقام برادرا و خواهران مؤمن و مسلمان ما را که همچو زندگی آرام شانه امی کفار امی مرتدین و هم به انواع مختلف قبلا از خواهرا و برادرای ما گرفته بود و ایر پس اعاده کرد و یک کار نیک شما تمجید کرده و بینا بهشت بلندترین مقام جنت الفردوس از الله سبحانه و تعالی استدعا میکنیم دوره که در آخر از طریق رسانه های کفری و تاغوتی دنیا مردم پیام های مختلف را به بادارشان امریکا ارسال کردند و دو او علمای سوی افغانستان و رؤسای جمهور تمام دنیا بیان کردند که یک عمل انتحاری بوده و یک عمل ضد بشریت است و یک عمل ضد بشریت و عمل ضد قانون بشری دنیا می باشه من به اینا صدا میکنم که هایا در قانون بشری شما همچنس بازی روا است ما به اینا خطاب میکنم ای علمای سو آیا در کدام سطر نشته است که همجنس بازی روا باشه در کدام آیه در کدام احادیث صریح نشته باشه که شما را واقعا یه عمل برادر ما را که عمل قهرمانانه را انجام داد این شما میگن که یک عمل انتحاری بوده در حالی که یک عمل الغماسی است که قبلا شخص ابراجی به کاملا صریحا بیان کرد و شما ایره به خاطر رضایت و به خاطر خوشنودی بادار خود امریکا و هم پیماناش میگن که یک عمل انتحاری است در حالی که یک عمل الغماسی بوده و از طریق زیر تانستن که لرزه در قلب ها و در وجود تمام کفار و تمام همپیمانش در بیاره و عزت از دست رفته مؤمنین پس اعاده بکنه و ایج افسوزی ما بر ملت افغانستانی است که رئیس جمهورشان اشرف غلام اشرف غلام که غلام امریکا است و ایر امریکا به دستای خود در چوکی ریاست جمهوری افغانستان شانده و کفر سریح اشرف غنی را چندین بار چندین بار چندین بار به نمایش گذاشتن و نشر شد و تمام مردم فهمیدن که یک کافر عیسوی لعین است و بازم به بار دو مکررن خودش کفر خود و آشکار ساخت که قانون ضد بشریت است و ایره برادرم بار که مرمتین قهرمان انجام داده این کار خلاف بشریت از و خلاف قانون بشریت از و خلاف قانون مدنی است ما بر اینا صدا میکنم که هنوزم شما بالا اشرف غنی اعتماد دارین هنوزم شما میگین که این مسلمان است و هنوزم شما در تحت ریاست زی زندگی میکنین افسوس برای شما است در حالی که خود اشرف غنی بیان کرده و ایره گفته که این عمل که انجام داده یه عمل تروریستی است ولی قانون امریکایی را صراحا بیان میکنه و در سال 2009 الی 2010 اوباما رسما قانون تفیز کرده که همجنس بازی در امریکا و در تمام کشورهایی که تحت سلطه امریکا است این جایز است و تمامشان میتونن که آزادانه با هم همجنس بازی بکنن که این عمل همجنس بازی را که حتی حیوانات بدون عقل و بشعورشان از این عمل زشت پلید و بد متنفر هستند این اشرف غلام مورد تایید خود قرار داده و علمای سور بیان که در مورد این عمل استشهادی من انجام داده این هم خودش غیر مستقیم تایید کننده اینمی قانون کفری امریکا که توسط اوباما توشیع و تفیز شده ای را تایید کردن اصلا خود نماینگر کفر واضح اشرف غلام و امی علمای سو ارتداد علمای سو می باشه دوم ای که این عمل پلید همچنین عمل عمل زشت کمی کفار بیشعور انجام میتن باعث بروز انواع مختلف امراض میشه در جامعه کس از قبیل ایبولا و غیره امثال هم انجام دادن که خودشم مخالفی است که جامعه متضرر شوه و مردم های اقشار رو جایی زندگی میکنه توسط امراض مختلف دچار میشن سومی که اینا کرامت انسانی رو زیر پای میکنن به یه عمل که اینا انجام میتن هیچ تفاوت بین مرد زن قائل نمیشن وقتی که هم جنس بازی میشه اینا هیچ تفاوت بین مرد زن قائل نمیشن همه با هم مختلط میشن چهارمی که با این عمل شوم پلید و زشت کنی انجام میتن باعث کاهش در پیدایش انسان ها و مخلوقات میشن جزاک الله خیر استاد حمزه خراسانی از که بر ما در رابطه به عملیات برادر ما عمر متین رحمه الله معلومات دادیم که چقدر تاثیر در جامعه گذاشته و عکس العمل مردم در مقابل از چی بود مانند اشرف غنی مرتد و آدمای سو و امثال هم میاییم از استاد عبدالله خراسانی میپرسیم که استاد عبدالله خراسانی بر امت مسلمه در جهان چی پیام دارن بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الذي امر بالقتال والصلاة والسلام على الذحوك القتال وعلى آله وأصحابه أسود المعارك وأساد النذال أما بعد إن رسالي من بهم مسلمان مسلمانان خراسان است لله امروز آن نعمت بزرگ گرانبهای سلب شده را الله عزوجل دوباره برای ما و شما عطا نمود که خلافت علی منهج النبوه است بیایید مسلمانان را خلا و غیور خراسان تا که با جان و مال خیش قوت بازی خلافت را مضبوط بسازیم بیایید هجرت کنید از زیر سایه این نظام حقیر غلام و مرتد برایید از دارالکفر به دارالاسلام هجرت کنید و هجرت امروز به هر مرد و زن مسلمان فرض است خلافت اسلامی باعث عزت و کرامت شما است شما از خلافت هستین و خلافت از شماست و به دجل این ملاهای مشرک بدعتی دجال صفت حقیر و مرتد بازی نخورید که باطل را با شما حق و حق را با شما باطل پیش می کند بیایید به نقش و قدم پیامبر مهربان تان هجرت کنید تا نسل تان به قدم های صحابه رضی الله تعالی قدم بگذارند و از ذلت دنیا و آخرت نجات بیابن الحمدلله فجر حقیقی الولا والبرا طلوع کرده است برخیزید بر علیه این مرتدین پاکستانی و افغانی و ایرانی و تاجیکی و ازبکی و روز روشنشان را بر این مرتدین تاریک سازید سرزمین جهان را از این نجس های حقیر و ناپاک پاک سازید و خلافت اسلامی را در سراسر جهان حاکم سازیم والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته جزاکم الله خیرا از شما استادان گرامی که در این برنامه اشتراک نمودید و برنامه ما را رنگین ساختید امید است که سبب خوشنودی و عزت مسلمان شده باشه این عملیات را که برادر ما در امریکا انجام داد و امید است که کفار در آینده هم خار زلیل شوند و باز هم برادرای ما در مختلف جاها چنین عملیات را انجام بدن بلکه خطرناکتر از این عملیات تا ای که از کفار و مرتدین و مشرکین و منافقین انتقام خود بگیرن و سبب عزت اسلام و مسلمان شود چون سخنا برای گفتن زیاد است الحمدلله شیوخ موجود هستند خاصا شیخ سیابو خالد فعلا در برنامه با ماست گفتنی های زیاد دارند بعضی نصوص را که پیش کرد مشت نمونه خروار شما بپذیرین انشاءالله در برنامه های آینده اگر الله توفیق داد باز هم برای شما بعض نصوص قرآن کریم و احادیث نبی صلی الله علیه وسلم پیش خواهد کردیم تا ای که سخنای علمای درباری و سو رد شود به خاطر که اونا عملیات انتحاری میگن از الله تعالی شهادت مقبول استدعا میکنیم برای برادر گرامی ما تا برنامه آینده که باز هم در خدمت شنونده ها قرار میگیریم ایشان را به الله عزوجل مسپاریم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته ای تاریخ ما برگشتیم با جهاد و عزت برگشتیم با احکام قرآن و سنت و با نهج سلف صالحین برگشتیم میخواهیم دفاترت را در عصر فتنه و فساد با عدالت الهی ممنوع سازیم پس ای تاریخ از عصر فساد محزون مباش از طغیان تاقیان و از های ظالمان محزون مباش محزون مباش ما برگشتیم و انشالله هر پارچه ورقت را با خونهای متحر خود رنگین میسازیم برگشتیم شنوندگان عزیز رادیو صدای خلافت این بود داشته های برنامه امروزی ما پس از نماز مغرب نشرات رادیو صدای خلافت روی همین موش به زبان پشتو ادامه می‌یابد همچنان فردا ساعت چار بامداد نشرات ازبکی ما را فراموش نکنید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته